Martxoak hogeita zortzi gaur ostirala data hau berri hon albistegia duzue berriotzar irratiaren albiste emankezuna. Ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia? Bai, garasi jarraipen zabala ikasleek deituriko greban. Institutuko ikasle asko izan ziren atzo greba babestu zutenak, Batik bat, irugarren eta laugarren mailako ikasleak izan ziren grebarekin bat egindakoak. Goizean goiz, hainbat ikasleek institutuko atean, sentada bat burutu zuten eta gerosiago horixek, ironiako mobilizazioetan parte hartu zuten. Guzti honekin eurak argi urtzi zuten lomzekiko kontrakotasuna. Ekuatoriar zinea zikloaren barne igande eh, honetan peskador izeneko pelikula proiektatuko da. CRC Benjamin Carrion kolektiboak antolaturik igandearekin peskador pelikula ikusteko aukera izango dugu itzordua igandean kulturgunean arratsaldeko seietan. etan. eta Euskarazko udalekoak informazioa eta diru laguntzak. Aurten berriozarko udaleko Euskara zerbitzuak ez du Euskarazko udalekuetara joateko izen ematerik jasoko. Izan ere udalekuak antolatu beharrean, irailean zabalik egonen den deialdi baten bidez, diru laguntza emanen die familiei aukeratutako udalekuak ordintzeko zuzenki. Lehen ezkuntzako eta derrigorrezko bigarren ezkuntzako ikasleen udalekuak ordaintzeko. Diru laguntza jasotzeko oso garrantzitsua da udalekuek bete behar dituzten baldintzak kontuan hartzea, udalekoa aukeratzerakoan ez baita diru laguntzarik emanen aukeratutak udalekoak baldintza guztiak betetzen ez badituzte. Baldintzak hirubebikoitz.berrezar.es horri aldean kontsultatu daitezke. Eta gaia aldatuz garazi musika eskolako kontzertuak aurrera darraite. Aurrera darraite bai atzo kitarra izan genuen entzun gai eta gaur aldiz pianoa izango da protagonista musika eskolako ikasleak izango dira pianoaz lagunduri gure belarriak gozaratuko dituztenak itzordua gaur arratsaldeko 6 musika eskolan. Eta kirolen atala irekitzeko berriozar e, futbol elkartea eta mendialdea kirol elkarteen futbol naiz askibaloi sekzioen asteburuko buruko partien eh, informazioari helduko diogu. Non jokatuko dute regionaleko mutilek garazi? Bai, Xabi, regionaleko mutilak heli zondon jokatuko dukte bazandarreko mutilekin. Larun bat honetan bihar, harratxeleko bostetan eta neskak nun jokatuko dute? Neskak, etxean jokatuko dute, e, eh, mengo futbol zelaian, e, baina hauek igandean e, guerdiko amabitardietan larrateren kontra. Eta saskibaloiari dagukionean, seniorreko mutilak Universidad de Navarra jokalarien aurka lehiatuko dira igande honetan be, guizteko behatzi territan, arrosadiako polikiroldegian. Eta seniorreko neskak Liceo monjardin beren kontra, larun batean, arratzaldeko sei tardietan. Eta hoi bezala, gainontzeko partiden egutegina izorutegiak eguzkiplaza.neten kultsultatu daitezke. Eta kirolen atalean zakonduz mendien lagunek igandearekin ateraldia eginen dute. Bai Xabi Arabar lurraldera doazte zuzenki elgea herrira eta bertatik ekingo diote. Bederatzeron da berroita metro dituen elgea mendi, mendiari interes duneko ibezela goizeko bederatzetan eguzki plazara urbildu barko dira. araldiaz mintzatzeko unea dugu e, eh, oraintxe, zer dio gaurko iragarpenak. Zerua odeitxu edo oso odeitxu egongo dela erdi mailako odeiekin eta goi odeiekin baliteke euri apur bat egitea arratxean batez ere, aize ahulbizi biliko da bola da gogorrekin eta oso gogor batzuekin temperatura maximoak gaur nahikoa igoko dira beraz epeltasunean berriz. Eta hau izan da guztia gaurko albistegieri daukionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozari erratiaren sintonian, FMko eun puntu sortzian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.